գերեզմանը նույնպես այնտեղ է գտնվում գերեզմանոցը մարդիկ չեն կարողանում այցելել իրենց հարազատների շիրիմներին Մարգարիտ Սահակյանը, Թաղավարտի դպրոցի տնօրենը, որպես թաղավարտի իրեն եւ համագյուղացիներին հետաքրքրող ամենացավոտ հարցը գյուղի գերեզմանոցին է վերաբերում։ Թաղավարտն Արցախի միակ գյուղն է, որը կիսվեց պատերազմի ընթացքում։ Վերին թաղավարտը մնաց Ադրբեջանի օկուպացիայի տակ։ 7 կիլոմետր ձգվում էր թաղավարտը։ Ուղիղ կեսը 3.5 կիլոմետր մնաց Թշնամուն, այդ թվում եւ գերեզմանոցը։ Թաղավարտի տղամարդիկ անձնվիրաբար պաշտպանում էին հայրենիքի սահմանները, չմտածելով, որ շուտով ստիպված են լինելու հայրենի գյուղի սահմաններին մարտեր տալ։ Գյուղում այսօր էլ բարբերաբար լսվում են կրակոցներ, չնայած դրան հայկական մնացած թաղավարտի բնակիչները կարճած են հողին։ Հենց պատերազմից անմիջապես հետո չէինք պատկերացնում, որ կմնանք։ Գյուղում վախը շատ էր, Պատկերացնում ենք, որ շուտով ամ, մեր բնակչությունը լրիվությամբ կթողնի գյուղը կհեռանա։ Բայց այսօր տեսնում ենք բոլորս, որ այսօր դեր ապրում ենք գյուղում, հույս ունենք, որ մեր մնացած հեռացած մարդիկն են հորից հետ կգյան, Դպրոցը գյուղի առաջին կառույցներից էր, որ սկսեց գործել։ Պատերազմից հետո առաջինը դպրոցի տնորեն Մարգարիտա Սահակյանն էր, որ մտավ շենք, ինչ տեսավ, իրենց թողած դպրոցը չէր։ Ասես որ դպրոցի ներսը շատ վատ վիճակում է, քանդված, կոտրատված։ Երբ մտանես, կարծես մի ավերակներ մտա։ մտան եւ առաջին գործը սկսեցի հավաքել ինչ որ հնարավոր էր իմի բերել ոչ ոք չկար աշխատողներից դեռ վախենում էին վերադառնալ մենակ ամեն օր վախով գալիս էի քանի որ դեռ այն ժամանակ չէի պատկերացնում որտեղ է թուրքը ինչպես կմոտիկանա ինչ կաներ գալիս էի մի 4-5 ժամ մենակ աշխատում, մաքրում, հավաքում մի կողմ աղբը, նորից տուն վերադառնում։ Փշրված ապակու կտորներն ամենուր էին։ Տանիքը վնասվել էր։ Դպրոցի շենքը զինվորների համար կացարան էր։ Դպրոցի տեղ աշխատողների հետ կարգի բերեցին շենքը։ Եվ հետո հետո սկսեցին մեր աշխատողները տեղ աշխատակիցները շուտ վերադարձան իրենք։ Եկան, սկսեցին օգնել, միասին հավաքեցինք։ Ճիշտ է, հետևանքները չենք կարող դեր վերացնել։ Արի մեր տանիք հարց կա, որտեղ պետք է վերանորոգ, ոչ թե վերանորոգվի, այլ պիտի հիմնովին փոխվի, որտեղ շատ է վնասված մասերը։ Այ դուք տեսաք այս պատուհանների մոտը պատը վերևի հետևի մեր կապ սայատան վերևան էլի տրակում, բայց խոստացան, որ պետք է փոխել։ 22 թվին խոստացան ծրագրի մեջ մտցնել, պլանի մեջ մտցնել հիմնավ նորոքում, նորից։ Տեսնենք, կարծում եմ լավ կլինի։ Պայքարի կարևոր եւ հերանեկարային ճակատ է ղեկավարում Մարգարիտա Սահակյանը։ Դպրոց, որ պետք է կրթի եւ նոր գիտելիքներով զինի թաղավարցի աշակերտներին, ովքեր ուսում են ստանում թշնամու նշանառության տակ։ Իհարկե վախենում ենք։ Վախը միշտ կա, անընդհատ ես իրենց դիմում եմ, որ պիտի անպայման ներսում լինեն հենց իրաց նշանառության տակ։ Բայց երեխաները չեն լսում, չեն վախենում։ Ինձ էլ հալա ասման զարմանում են, ինչու ես վախենում ինքեր Սահակյան։ հա, Բայց մեր տղաները ոստիկանությունը միշտ ստեղ է։ Միշտ հսկում են, շրջում են գյուղով, անդհատ կտեսնես։ Ժառանգաբար արցախցիներին փոխանցվող անվտանգային խնդիրները ավելի սրացան։ Եթե նախորդ պատերազմից հետո թաղավարթը Արցախի սրտում էր, ապա այսօր սահմանն է թաղավարթի սրտով անցնում։ Մի քանի մետր այն կողմ բարձունքներին թշնամին է, իսկ գյուղացիները պատերազմից ավերված տներ են վերանորոգում։ Գյուղացիների համար ամեն գործնեություն արդեն վտանգավոր է։ Անասնապահությունը, որը բնակիչների եկամտի զգալի մաս է ապահովում, առավել եւս։ Մեկ տարուց ավել է, ինչ չեն համակերպում ստեղծված իրավիճակին, բայց դրանով հանդերձ գյուղացին պարապ չի թողնում թաղավարցիների դեպքում կես բուր մնացած հողատարածքները։ Իհարկե, այսօր գյուղում ենք ապրում, այլ ուրիշ մտածելու տեղ չունենք, պետք է եղած հողերը անպայման վարենք, անպայման, որտեղ մեր ապրուստի միջոցը արդեն տայա մնացել։ Գոնել եթե անասուն դժվար ապահելը, հենց խոզա, հավա, տրանք հնարավոր է, իսկ կերը պիտի լինի, որովհետև եթե անասունը մեր դաշտերի մեծ մասը գտնվում է այս ձերքի, եթե անասունը Թուրքիա պիտի անպայման իր տերը հետը լինի, որ աչանցնի թշնամու կողմը։ Անհնարին էր թվում թաղավարտի հետ պատերազմյան կյանքը, թաղավարտիների վերադարձը գյուղ, բայց ժամանակը, չհանձնվելու գենետիկ ճյուղը, պայքարելու ու սեփական հողում ապրելու ցանկությունը հակառակ ապացուցեցին, եւ գյուղը նոր կյանք է առնում, չմոռանալով սակայն իրենցից մի քանի մետր հեռու ճշնամու օկուպացիայի տակ հայտնված իրենց տները։ Տները թողած ես այդ նույնը տեսնում եմ իմ աղջկաս ընտանիքն վերևի մասիցի։ Ամբողջ կյանքն աշխատել են, տուն տեղ դրել, բայց այսօր ամեն ինչ կորցրել, այժմ ապրում են մեզ հետ, մեր տանը, ինձ անընդհատ ամեն նախադասությունում գրեթե հիշում են եւ փոքրը 4-րդ դասարանում ասավոր ամեն դպրոց գալուց երբ արդեն երևում է թաղավարտը ասում տատի մեր թաղավարտը Գյուղական 100-ամյա գերեզմանոցը եւս մնաց օկուպացված հատվածում։ Թաղվարցիները հնարավորություն չունեն այցելել իրենց հարազատների շիրիմներին։ Հանգուցյալներին էլ արդեն այլ գերեզմանոցում են հուղարկավորում։ Պատերազմից հետո, քանի որ մեր գերեզմանոցը չկա, Կարմիր շուկայի գերեզմանոցի վերևի հատվածում տեղ են հատկացրել, այնտեղ են հուղարկավորությունները կատարել։ Գրակոծների տակ չեն դադարում երազել, բայց եւ սթափ են գնահատում իրավիճակը եւ ցանկություններում զուսպ են շատ երազանքը, երազելը հատուկ ամարդ, միշտ է երազում ենք, ու սպասում ենք, որ ապագան լավ կլի, հույս ունենք մեր թաղավարդի գոն է ես ներքևի մասը, գոն է կմանա, մեր աշակերտները նորից կկյան, մեր դպրոցը ինչպես եղել է միջև պատերազմա, այն նույն վիճակով կշարունակի։ Մեր կողքին ամենօրյա կրակոցների ներքո ապրող Տշնամու ուղիղ նշանառության տակ սերունդ դաստիարակող Մարգարիտ Ասահակյաններ։